Exo vos deux premières. Euskal Gatazkaz eta bake prozesuaz mintzo den Euskal Herria eta askatasuna bakerantzko bide luze bat izeneko dokumentala Toma Lakostek zuzendurikoa atzo esteinatu zuten Miarritzen Fipadok festivalaren baitan eta ikusmin handia piztu zuen atzo eguerditan Gardumidiko aretoa kasik betez. Ba telebizarako egina izan den dokumental honen inguruan mintzatu gara koprodukzio lanetan aritu izan den gaz tibeltzaiko izte kati posulirekin. Ordan, guko produktore gira proiektu hortan, ekoizle nagusiak dira Primalutxe eta Sister Prod edaitzen diren bi ekoiztetxe, e, Bordale eta Parixen direnak, eta e, eh, guko produktore gira, eh, hemen iparaldeko e, produkzioaren zat, eta gero badugu beste bat ere Euskal Herrian bi produktore gira, bada irusoin ere donostiko ekoiztetxea, eta guk gazti beltza gisa, parte hartu dugu proiektu hortan, e, bon, bada somaitira bete proiektu hortan txartu girela, e, Euh, batez ere euh, xaritze lanaren egiten, kontaktuan jartzen uh, elkarrizketatuak eh, izan diren pertsonekin, uh, Toma Lakostek elkarrizketatu nahi zituenak eta haian itza bildu nahi baitzuen. Eta guk hortan lan egin dugu uh, be, antolaketa lan guzi hortan, eta uh, be, hala, filmaketa tokiak, antolaketa guzi hori egin dugu, eta Euskal Herriko uh, produkzio lan hori dugu eraman. Celebrate. I'm unaware of any other peace process Hor orain ikusi duguna zen uh, eh, Pei Liberte telebistarako uh, dokumentala. Beho goita bi minutuko uh, dokumentala da. Eta uh, proiektu hortan badira hiru atal orotarat beraz. Hau ikusi duguna orain. Gero bada film luze bat, uh, zinemetarako izanen dena, Eh, beste eduki batzuekin eta beste muntaketa bat eta eh, beste, eh, beste parte bat kontatzen duena. Eta gero irugarren atala da plataforma numerikoa. Hor izanen dira e, be, memoria lana egiteko eta mm, pedagogikoki pedagogiko ki ere erabilia alizaiteko. Irugarren bat elgarrizketa eginak izan dira horretarat izanen dira denak eta osuki. Beraz badira behi unoren pasa grabaketa eta beraz edo zeinek bai madu interesa gai uniburuz. Sartzen alko da edo Eh, pertsona baten energizketaren entzuten edo gaika ere sarikatua izanen da. Beraz hor izanen da hori besteran bat. E, telebistakoa pastuko da eh, Pirilean, Franz 3 ondotik publik zenan ere pasako dute, publik zenak atean. Elgarrizketan gira hor uh, mintzatzen ari gira nazioarteko telebista batzuekin, beraz izanen da ere eh, eh, espero dezagun uh, segituko dutera beraz nazioartean. Eta sinemakoa eldudiren hilabeteetan uh, izanen dugu uh, pantailetan. Hor bon, lehenik hasiko gira festivaletarat igortzen eta gero hasia da odian anik lan hori. Horren arabera gero hautatzenako dugu data bat sinemetaren uh, banatzeko. Baiakizue izue ere peibazke libertean long somen berlape izeneko dokumentala, telebistarako egina izan dena, Fipadok Festivalaren baitan, bigarren aldiz ikusteko aukera izanen dela, larun bat ontan goizeko amarretan gardio midean.